Miljenika, miljenika, miljenika. رأيته مطرقا يبكي فأبكاني 20 sati i 4 minute, dobri narode, još jednom iskreni selami pozdravi iz studija BM Radija. I ove nedjelje u našem programu možete slušati emisiju pod nazivom Stazama Allahovog miljenika, salallahu alihi veselem. Tema večerašnje emisije, kao što smo i najavili u toku dana, je Zašto su nam džamije prazne, a predavač je magistar Elvedin Husein Bašić. Dobrodošli u studio BM Radija i hvala što ste se odazvali pozivom. Hvala i vama što ste me pozvali.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 Od njega pomoć i oprost molimo. Molimo ga da nas sačuva E, svakog zla koje se nalazi u nama samima i koje dolazi iz e, naših loših dijela i od šeitana i svih zala koje postoje na ovome svijetu, koga on uzvišeni uputi, nikoga ne može u zabludu odvesti. A koga on u zabludi ostavi pravedno, nikoga ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim uzvišenog Allaha Đalešanu i svjedočim da je Muhammed Aleyhisselam Boži rob i Boži poslanik. A zatim, uzvišeni Allah Đelešanuhu na više mjesta u Koranu jasno je precizirao zašto je sve stvorio. Efe hasibtu mennama haraknakum abethen u enekom ilajna naturđavu. Pa zar vi, o ljudi i džini, mislite da ste stvoreni bez cilja, uzalud i da nam se nećete vratiti? Wama haraktul džinne wal insa idla li abudun. A i džine, i ljude stvorio sam samo da bi meni ibadet činili da bi Allahu u pokornosti bili. Znači, ibadet je u principu svrha stvaranja, robovanje Allahu Đelešanu. I zato <clears throat> e, mi u svakom ibadetu, naravno kao najvažniji ibadet koji mi radimo, jeste namaz. Bez ikakve sumnje. Znači, namaz je u principu nekakvo mjerilo lična karta svakog vjernika. I svaki ibadet koji je propisan sastoji se od tri određene cijeline. Prva cijelina je način obavljanja. O tome ne govorimo večeras. Druga cijelina je e, mjesto obavljanja. Recimo, hač, zna se gdje se obavlja obredi hača. I slično. Namaz obavlja se u džamijama. U principu, može i na drugim mjestima, ali u principu on se obavlja u džamijama. I treća cijelina, to je suština ibadeta, a to je upravo ta skrušenost, iskrenost i tako dalje, kao što uzvišeni Allah Đelešanu opisujući kurbansko meso i govoreći o tome kaže leni nala Allahe luhumu a voladi ma'uha volakin je naluhu tako minkum do Allaha neće doći ni kurbansko meso ni kurbanska krv znači to pripada vama o ljudi ali do Allaha će doći vaša bogobojaznost, kaže Ulema u tefsiru, to jest vaša iskrenost. Prilikom obavljanja, odnosno klanja kurbana. Najvažniji ibadet koji mi imamo u principu, koji treba da obavljamo, jeste namaz. To smo rekli. U ranijim narodima, znači narodi koji su bili prije ovog ummeta, namaz se mogao obavljati isključivo u džamijama. Odnosno u bogomoljama. To je tako bilo propisano kod njih. Ovom umetu došla je olakšica. Da ga mogu obavljati i izvan džamije. Međutim, to je olakšica. Ostaje princip da je propisano klanjati u džamiji. To je osnova A ovo je olakšica Allah dao ovu umetu širinu da može, ako ne može doći, ako nije u stanju, ako ima neku obavezu ili slično, može ga klanjati na drugom mjestu. Ali danas je to postalo malo problematično zato što kogod uđe u džamiju, ne može a da ne primijeti tu ogromnu prazninu. Sad, da se zaničan ne naljute, ovdje još i dobro, Ali ko ode malo dalje od Sarajeva, Zenice, prođe druga ta neka mjesta, dođe u sela, neritko zatekneš imama samog u džami. Pusti kasetu, prouči se ezan i čovjek klanja sam. Ili ko naići, ili ne naići, a češće ne dođe nikom. Evo 20 sati i 10 minuta, profesore, s obzirom na večerašnju temu emisije Zašto su nam džamije prazne, mi ćemo naravno govoriti najviše o ovom dijelu, dakle džamija kao mjesto, mjesto za namaz. Pa evo predlažem da u nastavku nešto više kažemo o važnosti džamije, dakle o važnosti džamije i namaza naravno u džamiju. Rekli smo da je u ranim narodima džamija bilo, bila centralno mjesto, odnosno bogomolja, ajde da sada, iako svi su poslanici, i vjernici koji su slijedili poslanike svoga vremena bili vjernici i klanjali su u bogomoljama, džamijama, mjesto za seđdu kako ko hoće. Znači mjestima koja su pripremljena za obavljane namaza, odnosno molite. I svaki narod je imao namaz. Određenu vrstu vid, možda se razlikova od našeg, ali su imali vrstu namaza. Ovom umetu je to olakšano, međutim, ostaje osnova da je džamija je jedan od temelj, jedno od temeljnih principa i znakova islama. Ja ću pokušati ovdje kroz tačke samo neke da ukažem na važnost džamije. Dobro. Šta je prvo što je uradio naš poslanik kad je došao u Medinu? Napravio šta? Džamiju. Znači prvo je napravio džamiju, pa onda ostalo je krenulo sve. Znači to ukazuje također na jednu, jedan određeni vid prioriteta Zatim, džamije su inače simbol, simbol islama i tevhida Allaho jednoći. Preko minareta, preko munara čuje se da je Allah najveći, da je Allah jedini istinski Bog, da je Muhammed ali se nam Allaho poslanik, zove se na najbolje dijelo, to je namaz, zove se na spas i završava se sa tevhidom, la ilaha ilaha. Znači, to, to je simbol takav. I mi zato vidimo da u svakom vremenu, svakom prostoru, kad god se dogodi neka nevolja muslimanima, neko ih želi ukloniti s nekog prostora, šta prvo uradi? Posle protjerivanja ljudstva, zatre tragove džamijama. Zato i da se taj osjećaj, i zbog toga mi znamo, recimo, kad ulazimo u neko mjesto, ako vidimo džamiju, znači to znači muslimani su to. Zbog toga je džamija simbol islama, simbol imana i simbol tevhida. Drugo, džamije bi u principu bile su i trebale biti medrese Kur'ana. Kur'an i džamije uvijek idu zajedno. <clears throat> Pardon. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Muslim u svom sahihu. Mečtema qaumun fi beytin min buyuti Allahi jatlune kitab Allahi wa jatadara sunahum fima bejna. Kad god se sakupi grupa ljudi u kući od Allahovih kuća, šta je Allahova kuća? Džamija. Znači kad se sakupi u džamiji da čitaju Kur'an, uče Kur'an i izučavaju ga međusobno. Znači ovdje je Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, na, na najjasniji način povezuje džamiju, Allahovu kuću i Kur'an. I nema ništa ljepše, nema ništa slađe da se u Allahovoj kući u džami uči i izučava Kur'an i učenje na pamet i tefsir i sve drugo što je vezano za to. I zbog toga u islamskom svijetu danas zadržalo se i treba to zadržati da ostane taj tradicionalni način učenja Kur'ana <clears throat> pardon, i na pamet i tefsira kroz džamije. I ja, da budem iskren, to često govorim i ponavljam, ne mogu da se načudim zašto u svakoj velikoj džami ne postoji e, program tefsira, učenja Kur'ana. U svakoj velikoj. Zato što upravo to daje određen, određeni smisa, određeni duh, određenu ljepotu i vjerujte mi, ne može se Kur'an slađe naučiti ljepše i, i, i tvrđe da ostane u pamćenju i značenje da je čovjek saživi se dok kroz džamiju. Sljedeće, džamija također je mjesto zikra. Znači, mjesto gdje se spominje Allah Đalešanu. Zato također u muslimovom sahihu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je podučavao jednog beduina zašto služi džamija da im je obavio malo nuždu tu, tada nije bilo prostrto, to je bio pjesak i tako dalje, a sahabi su skočili, on je rekao, ne, pustite ga da završi. I onda mu je rekao, džamije su za namaz, zikr i učenje Kur'ana. Znači, zikr također je mjesto mu džamija i to je također jedan poseban vid slasti i lepote kad čovjek u džamiji spominje svoga stvoritelja. Također džamija je bila i trebala bi biti mjesto sticanja islamskog znanja. To je takozvani tradicionalni način. I mi imamo tu određeni vid kroz mektebe, Međutim, nedostaje, fali taj odgojni moment kada je u pitanju islamsko znanje. Škole, fakulteti, medrese daju informaciju, ali gubila, izgubila se odgojna komponenta. Pa nema te ljepote i ta informacija, informacija znanja o gospodaru svjetova, o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, o vjeri, ne smije biti suhoparna. Ona mora biti sočna, odgojna, da učini čovjeka boljim, da učini čovjeka poniznijim, da ga učini a, a, prostijimo svi drugi koji su oko njega. A gdje se zagubila upravo ta komponenta? Zagubila se zato što se izgubila džamija iz tog procesa učenja o Allahovom znanju. Dalje, naravno najvažnija i centralna misija džamije jeste da se u njoj obavlja namaz. I tu nema nikakve sumnje. Čak što više je dobar dio uleme smatra obavljanje namaza u džamiji za muškarce farsom. Znači farsom. Iako je tačno da većina uleme je na stavu da je to sunnemu akede, pritvrđeni sunnet, međutim učenjaci hanefijskog mezeba, I pored toga što kažu da je sunnemu ekede, kažu ako bez razloga ikakvog ostavi namazu u džami i ne dođe, da može biti čovjek i grešen. Profesore, moram vas ovdje pitati kada je u pitanju e, važnost džemata. Dakle, da li je važnost džemata samo u tome da se naravno po, zna, po znacima navoda samo u tome e, da se zajednički obavlja namaz. Naime, zar u vrijeme poslanika Alehi Selama recimo džamije nisu bile mjesto dogovora? Zar džamije danas ne bi trebale biti mjesto gdje džematlija može pronaći uh, srodnu dušu, pomoć džematlije da zatraži? Dakle, da se zajednički rješavaju određeni problemi. Jer često u zadnje vrijeme možemo pročitati da su se džamije u stvari pretvorile u mjesta za klanjanje, samo u mjesta za klanjanje, za obavljanje namaza. Da su Bog dostali na tome? Sad je problem posto što kad dođeš u te džame nema više ni, nisu ni mjesta za klanjanje. Znači tu su postali na kakvi objekti, a doćemo do toga, ovaj, govorit ćemo kako je poslanik Alek Salatu Veselam najavio u što će se pretvoriti džami pred kijametski dan i vidjet ćemo da se je dosta toga obistino. To je tačno što ti govoriš. I to je jedna nova tuga, jedna nova rana koja se otvara u principu da je džamija izgubila sav taj uh, osjećaj. Međutim, i to nije problem. Ako postoji to, uh, o čemu, o čemu je malo prije bilo govora, ako postoji na nekim drugim mjestima, nije problem. Ali namaz je centralna, znači, i to, kad se izgubio namaz, izgubilo se sve ostalo. Kad se izgubio namaz, izgubilo se sve ostalo. Mi imamo, recimo, gradske džamije. Kad bismo pogledali strukturu ljudi koji klanjaju tu, vidjeli bi da to nisu ljudi koji plaćaju članarinu tu, nego su tu ljudi koji su došli tu nekim poslom sa strane, obave namazi i odoše. Ali ljudi koji plaćaju članarinu tu i koji su tu članovi džemata, čisto ih nema. E tu leži problem. I zato čim se malo odmaknemo od grada gdje nema ljudi, nema prolaza, nema ovaj, mi vidimo džamije, nema nikog. Prazna. E, to je ta boljka koja, koja, o kojoj ovdje večeras govorimo i pričamo. Što nema ljudi tu? Možda klanjaju, većina možda klanja, naročito ovaj određeni namaze, najveće akšam, jacije i tako dalje. Ali, brate, ako je džamija tu i slično, onda je tu baš mjesto, znači, za obavljanje namaza. Povećanje imana. Ovo može svaki slušalac dobro zapamtiti neće moći svoj iman povećati niko ko ne bude dolazi u džamiju klanjati. Može probaš čim hoće, ali siguran može biti da njegov iman ne samo da će biti na jednom mjestu, jer kako kaže Ibn Kajim, ne postoji ništa statično, sve ide ili gore ili dole. Će opadati stalno, iz, to, je naj, to je prvi put i prva staza koju šeitan bira da čovjeka odvoji od namaza. A to je da ga odvoji od džamije pod broj 1, pa će on onda kad bude sam, klanjaće namaz, pa može i u 2, hajde što mora u 12, pa u 2, pa u 2, 15, onda će vidjeti da mu izađe namaz, pa prođe, pa ode, na kraju će vidjeti da mu namaz postane težak, počet će gubiti postepeno namaz i nije rijedak slučaj, nije rijedak slučaj, da na kraju posle nekog vremena vidiš čovjeka, on namaz mu postao stran, potpuno. Ne klanja više, a sve je počelo odvajanjem džamije. Ali to je zaista problem. Vi ste rekli, profesore, da ćemo u nastavku emisije kazati nekoliko hadisa od, o džamijama pred sudnji dan. Biće izuzetno zanimljivo i to čuti, ali ćemo napraviti jednu pauzu uz Ilahiju, pa ćemo onda nastaviti ovaj naš zanimljivi razgovor.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 E, što se tiče e, hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, otprilike tri hadisa, tri poruke glavne su došle kako će izgledati džamije pred kijametski dan. Prvi hadis govori o tome da će prvo što će napustiti džamije biti skrušenost i ljepota što se klanja. Biliži imam hakim u svom ustadraku, imam tirmizi u svom sunenu, hadis za koji dosta učenjaka kaže da je Hasan, da je poslanik alaihi salatu vasalam rekao da će uskoro doći vrijeme, znači kao preznak jametskog dana kad će čovjek ući u veliku džamiju neće naći skrušena čovjeka koji uživa u namazu znači ućiš u veliku džamiju puna klanjača ali nema duha namaza nema, nema slasti nema ljepote što je čovjek pao Allahu na sečtu prenosilac hadisa u to vrijeme <laughs> znači prije, prije hiljadu i nešto godina kaže ja sam to doživio a šta da mi kažemo danas znači to je prvo što je bilo prvi preznak da će džamije biti ispražnjene od te ljepote skrušenosti da je čovjek došao Allahu na seđdu pao mu, zahvalio mu što je probudio se taj dan Zahvalio mu što diše taj dan, zahvalio mu što je zdrav, što ima porodicu, što ima metak na kraju krajeva, što je spoznao i saznao da ima gospodara kome mora spas na seštu. Drugi hadis govori nam o tome da će doći vrijeme kada će se ljudi nadmetati u gradnju visokih i velikih džami. znači nadmetanje u gradnji visokih i velikih džamija. I treći hadis, da će pred sudnji dan ljudi se nadmetati u ukrašavanju džamija. Koja će biti ljepša, odre, ljepše odrađena, koja će imati ljepše ukrase, koja će imati ljepše ono... Kaže Ulema, sve to ne bi bio problem. Toliki, da to neće sve biti propraćeno jednim, a to je sve zajednički sadržalac jedan za sve ovo troje, a to je da će ljudi, džamije će ostati ispražnjene. I zbog te praznine u dušama ljudi što nisu u džamijama, tu ljepotu, tu ispunjenost, što čovjek dolazi u džamiju, obavi nama svome gospodaru, padne na seždu, zahvali mu, pa i zaplače nekada koje je pogriješio, tu prazninu koja će ostati u njoj dušima, pokušat će ju da nadoknade vanština. Pa ćeš naći ljude koji recimo spremani uložiti desetke hiljada maraka u zgradnju džamije, a ne klanja možda ništa. To je interesantno, ima toga. Šta je problem? On voli, on hoće, ali ta praznina što on ne pada Allahu na se, što ne klanja, pokušava da je nadoknadi tom manjštinom pa velika džamija, pa ovo, pa ono, a u njoj nema nikoga. Postane kroz neko vrijeme spomenik. A džematlije bi u stvari trebalo biti najveći ukras džamije. Pa šta će drugo biti? Znači, to je upravo taj problem koji će se dogoditi pred kijametski dan. Prvo se je dogodilo da je izašla duša namaza, a to je skrušenost. Otkud, profesore, tolika formalnost u današnjim klanjanju, da tako kažem? Pa, razloga može biti više, recimo kada Ulema govori zašto ljudi previše okreću, odnosno pre, daju važnost e, formi, može biti između ostalog najvažnije, mislim da je danas najvažnije nekoliko. Prvo, e, tanka slava spoznaja gospodara svjetova. Malo znamo o Allahu i njegovom, njegovom e, biću, imenima, osobinama, šta on znači u stvari za nas, subhanahu wa ta'ala. Znači slaba spoznaja to je. Drugo, također e, slaba spoznaja šta znači u stvari namaz. Mi znamo da je ovaj, unuk Ali radijallahu anhu kad bi se abdestio on bi već tad probledio, požutio sam što se nije nesvijestio pa ljudi ga pitaju šta ti je pa tek kad dođe dodaha on kaže ovaj, pa znate li vi pred kim mi sad treba da stanemo ali to su ovaj, <laughs> sad već priče praktično, da. ali eto, početi se čovjek kako je to bilo nekad, kako je to bilo ranije i mislim da treće ponekad Ulema navodi neke stvari, a to je da pripreme za namaz ne budu dobro obavljene, pa čovjek ne osjeti svoj namaz. Recimo, zna se nekada desiti da ljudi ne, ne obave čistoću kako treba. Ne znaju, dosta ljudi ne zna da treba posle male nužde da se peri, recimo. Ne znaju. Ne znaju da je propisano da se mala nužda vrši sjedeći, da se ne bi umokrila odjeća ili da ne bi ostalo mokraće u ovaj, e, pa da posle bude na odjeći i tako dalje. E, te neke stvari ljudi ne, ne znaju recimo da abdest ako ostane jedan dio tijela suh, cijeli namaz nije u redu. Te pripreme za namaz znaju nekad biti jako bitne, i utiču nekada na skrušenost u namazu i na sve se šetanske da čovjek nije ni svestan. A one upravo budu razlog što se ne povede računa. I zato mi imamo primjera u Lemiranije koja je veću pažnju stavljala na pripreme za namaz a onda kad čovjek uđe u namaz on je prepušten sam sebi, nije problem on će ići postepeno tako da ovaj, što se tiče te forme ona je nažalost postala takva kako jest ali sad se desilo drugo posle toga kad je došla forma ozbiljni ljudi koji nisu mogli da nađu u toj formi sebe, svoj duh mm, izgubili su smisao namaza ne klanjaju više ne dolaze i onda je došlo do toga da su džamije prazne ali da bi se nadomjestila ta praznina onda se grade nekakve monare pa ovo pa ono a na kraju ti kad dođeš u tu veliku džamiju vidiš gore u vrhu negdje ljude jedva ih vidiš nekoliko njih i slično to je od preznaka sudnjeg dana koji je poslanik sallallahu alaihi wasallam najavio a koji su se obistili mi danas imamo džamija koje su napravljene od stakla pa na vodi, pa ovdje, pa ondje i praktično malo malo pogledaš vijesti E, čuješ e, u nekoj tamo neki bogataš napravio toliku i toliku džamiju, sad je ona biva bolja od one koja je napravljena tamo, a obje prazne. Ili poluprazne. Da. Čuli smo, profesore, dakle, šta je u hadisima najavljeno. Evo da kažemo, napravili smo diagnozu sadašnjeg stanja, kako je, nažalost, kod nas. E, mislim da bi bilo dobro da zaokružimo ovu temu pitanjem zašto u stvari treba ići u džamiju. To je u principu zbog čega smo došli večeras. Ovo smo sve pričali da bi, eto, došli do, do ovoga? Prvo, namaz u džami ima svoju imansku dimenziju koju ne smije, rekli smo malo prije, čovjek apsolutno da zanemari i ako je zanemari duže vrijeme, čovjek sve se više i više udaljava od samog namaza, a na kraju e, Bog zna šta sve bude. I zato naš poslani sallallahu alaihi wasallam kaže, ko dođe na sabah, i klanja saba, on je cijeli dan u Allahovoj zaštiti. Šta to zna? Već i razlogi ne treba. Jel? Jeste, cijeli dan. I čak poslani se nam prijeti, nemojte da Allah od vas traži nešto što je on zaštitio. Znači, da ga neko uznemirava, znači, u Allahovoj zaštiti od čega? prije svega od džina, šeitana, sihira. Mi danas imamo pro, situaciju da ljudi ogromne novce, ogromnu energiju troše zato što imaju problema sa šeitanima, ogramacima, sihirima, urocima, ne znam nešto. A problem je jednostavan. Odnosno jednostavno rješenje. Dođi, brate, klanjaj. Pomoli se svome gospodaru ujutro rano, prije izlaska sunca. Sa ostalim vjernicima koji se moli svome gospodaru, i bit ćeš cijeli dan zaštićen uz Božju pomoć, Allah uzvišeni gospodari šeitana i ljudi i džina i svega štitite cijeli dan. Drugo, došlo je također u hadisu da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao da Allah Đelešanu zadužio vrstu meleka koja, koji prate čovjeka i pišu njegova djela i oni se mijenjaju na sabahu i na ikindiji. I ako čovjek bude na sabahu i na ikindi, Allah Đelešanu pita meleke kako ste zatekli moje robove. A meleci onda kažu zatekli smo ih kako klanjaju i ostavili smo ih da klanjaju. Znači to je na džematu, na sabahu i na ikindi. Znači kaže u Lema to je jedan vid, Allah Đelešanu zna stanje robova, on vidi sve, on čuje sve. Ali ovim želi uh, da istakne vrijednost ljudi, vjernika, da stvaranje ljudi nije bilo uzalud. Da imalo svrhu da ima ljudi koji robuju u svome stvoritelju. I hvali se, diči se pred melecima sa tim ljudima. To je veliko. Također poslanik Alihi Salatu Vasalam rekao je kako bilježi imami Buhari i muslim i drugi da je namaz u džematu vredniji za 27 deređa u nekim predanjima 25, u nekim manje više, ali znači vredniji je od namaza pojedinačno. Dalje. Namaz u džematu štiti od licemjerstva. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Buhari također i Imam Muslim najteži namazi za munafike su šta? Saba jacija. Kaže ulema, izraz najteži znači da su njima teški i podnije, kindi i jakšem, ali ova dva su naj... Znači, dolazak na džemat, pazi, najteži namazi, kaže ulema, misli se na džemat, da dođe, jer se u to prvo vrijeme smatralo, ako si došao tu, tu si kod kuće u džemat, moraš doći, klanio se i tako dalje, ako nisi, najteže im je bilo doći na tada, znači dolazak tu, sa ljudima, sa vjernicima, klanjati i ostalo, čuva čovjeka od nifaka. Šta više, stari mami su govorili prije, a ako vidiš čovjeka da kasni na početni tekbir, znači početni tekbir je neka granca, kad se prouči jezan, pa i kame do početnog tekbira. Ako vidiš čovjeka da često kasni na početni tekbir, operi ruke od njega. Znači, na početni tekbir a kamoli na ovaj, zbog, ovog, zbog ove osobine da štiti od nifaka prenosi se od imama Sufjana Theurija da se trudio da 40 godina ne zakasni ni na jedan džemat i svaki put je u džami bio prije ezana da bi se sačuo ove osobine nifaka odnosno licemirstva i to je jako, jako bitno Dalje. Namaz u džami. Bez obzira ako ga čovjek klanja u kući, to je dobro. U redu je, lijepo. Ali namaz u džami upotpunjuje naš namaz. I mi znamo, govorili smo malo prije, da većina uleme smatra da je to sunnemu ekede. A da ima i onih koji smatraju da je vađib i da je farz. Drugi kažu fart kifaj i tako dalje. U svakom slučaju svi se slažu da je namaz čovjeka u džami potpuniji. Čak što više neki učenjaci kažu da namaz u džami sa ljudima ostalim Allah Đelešanu primi i od onih koji ga malo neiskrenije klanjaju zato što se smiluje većini. Jer ima hadisa nekih predanja iz kojih se može razumjeti da Allah Đelešanuhu voli skupine vjernika, jer poslanje se nam kaže Allahova ruka je nad džematom, zajednicom znači ovaj, nekih predanja s koji se može shvati da Allah Đelešanu iz samilosti i ljubavi prema vjernicima koji su se okupili u ibadetu oprosti svima i tajim svima. Kao što recimo hadis u kome se bileži da meleci kad dođu u halku znanja zikra gdje se spominje Allah Đelešanu, meleci dođu i pitaju Allaha Đelešanu šta, kako Allah Đašanu kaže, svjed, budite svjedoci da sam oprostio svima njima. A oni kažu, među njima ima čovjek koji nije došao, nije od njih, došao je to onako nekim poslom. Kaže, i njemu sam oprostio jer oni su ljudi s kojima neće biti. Znači, kad čovjek dođe u džemat, možda ima manjkavosti nekih u namazu, možda ima nekih stvari, međutim, zbog džemata, zbog zajednice, zbog toga što ljudi dođu, Allah Đašanu primi i njemu. Zato ne treba propustiti taj fadilet i tu e, veliku, veliku stvar. Dalje, e, dolazak u džemate, bar često, znak imana. Sam se nam je to jasno rekao, kad vidite čovjeka da dolazi u džamije, <clears throat> posvjedočite da je vjernik. Znači da ima iman. Dalje, namaz u džamiji ima svoju odgojnu svrhu u smislu zbližavanja vjernika. Vjerujte mi, makoliko sad situacija, ono malo prije što je načito pitanje, ne može vjernik naći, ne pomažu se ljudi, ovo ono, ipak ogromna je razlika između ljudi koji makar u prolazu se vide kroz džemat, nego kad nema ih nikako, kad nisu nikako zajedno i ne e, dolazi u kontakt. Ogromna, ogromna je to razlika i to može primijeti svako ko, e, ima džemat i e, e, vodi brigu o džematu. I ja sam ostavio posljednje kao najslađe ovako. Poslanik Alehi Salatu Vaselam je rekao da će sedam vrsta ljudi Allah Đelešanu smjestiti u hladovinu Arša kada drugog hlada neće biti to jest na sudnjem danu. Između ostalog spomenuo je čovjeka ورجل قلبه معلق بالمساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم i bit će u hladovini Arša čovjek čije je srce vezano za džamiju. Kaže Ulema, samo što izađe iz džamije, on poželi da se vrati u džamiju. Kao da njegovo srce jednostavno džamiju smatra svojim drugim domom takvi ljudi dobit će hladovinu Arša kad druge hladovine neće biti u danu koji traje 50.000 godina. To je veliki fadilet, velika nagrada i zato ne treba to propustiti. Svakako. Profesore, iskoristit ćemo priliku prije uh, sljedeće pauze, prije sljedeće ilahije, da malo porazgovaramo i o, hajde da kažemo, određenom ponašanju u, u našim džamijama. Pa evo, uh, Često možemo čuti naše ljude kad kaže ne ide u džamiju zbog toga što imam, recimo radi to ili što je sa njemu safu klanja čovjek koji je dojuče pio ili, ovi, ili oni razlozi. Dakle, nađemo milion nekih razloga zbog kojih ljudi kažu neću da idem u džamiju, eto izbjegavam, prestao sam ići i ostao. Kako to komentar sam? E, dobro si načeo to pitanje. A ja bih ga samo dopunio sa ovim. Čujem, znači tu i tamo, da ima nekih ljudi koji neće da dolaze u džamije da klanjaju džume i džemate. I to znam. Istraživo sam čak tu temu u određenim segmentima. Tim i takvim. Znači, poruka je vrlo jasna. Nema apsolutno nikakvog razloga da čovjek izbjegava džamije džume i džemate ili da, neće, ili da to smatra vjerom da mu je naređeno da izbjegava džume i džemate to je jedna od velikih zabluda da ne može biti da ne kažem veća, može biti i gore i sva što uvijek ima gore od goreg ali mislim da ti ljudi gube prije svega sljedeći gube vrijednosti i fadilete džamije jer trebate znati Znači džamiju ne može praviti ko gdje hoće i klanjati namaz gdje ko hoće. Zna se šta su džamije i ko vodi džamije i na koji način se vodi džamije. I to je tako. Drugo, e, udaljavaju se od ljudi i pravog duha islama. A to je da zbližava ljude, a ne da razdvaja ljude. I treće, rade stvar koja nije propisana vjerom za koju nemaju opravdanje i nemaju apsolutno nikakvog vjerskog dokaza jasnog i vjerodostojnog koji bi dovao do toga, osim mišljenja nekih, moram reći, neukih ili poluukih ljudi, a takvi su najgori za vjeru, pa govore o vjeri što ne znaju, pa o, sami idu u zabudu i odvede druge u zabudu. Ta stvar ne može biti u redu, i nije u redu i tako dalje. A što se tiče tog također pitanja, nema apsolutno nikakvog razloga da bilo ko iz ovog ili iz onog razloga ne dolazi u džamiju. Njegova obaveza dolaska u džamiju vezana je isključivo za obavljanje njegovog namaza. Ako mu se nešto ne dopada ili mu se ne sviđa, uvijek razgovor sa imamom, razgovor sa džematom, džematskim odborom, pa i sa glavnim imama i tako dalje, može riješiti problem, nema problema koji se ne može riješiti. Znači, to nije opravdano, nije opravdanje nikako i čovjek ma ovaj, šta bilo u tim nekim međuljudskim odnosima, u džamiju mora doći zbog namaza. Još jedna stvar, profesore, koju možemo vidjeti u našim džamijama, dakle, prvi safovi su, hajde da kažemo, manje više prazni, a najviše nas je u džamiji oko vrata. Možemo li kazati rečenicu dvije koji će nam, hajde da kažemo, ukazati na, na fadilete prvih, prvih safova? Pa, nažalost, to je jedna anomalija primjetna jako. I u džumama. Da. U džumama prvo ne možeš proći na ulazu, a jesi li prošao ulaz, ima mjesta koliko hoćeš. <laughs> to je problem zaista ne znam zašto ja mislim da tu ima i određenog šeitanskog e, odvraćanja od hajra i dobra jer prvi safovi kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam Allah i njegovi meleci donose salavat na prve safove i najvrednije stati u safu iza imama zatim desno zatim lijevo i onda tako se safovi redaju Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad biste znali koja je vrijednost prvog safa i ezana i ne biste se mogli dogovoriti ko će stati u prvi saf izlačili biste na, na, na, na, na onu na nekakav način bilo bi izlačenje ko će stati u prvi saf i zna se da u nekim vrijednim mjestima uh, E, kao što je recimo poslanikova džamija i tako dalje u, u Kaaba, u Mekki i tim velikim džamijama ljudi budu i po dva, tri sata prije sabaha donesu mjesto gdje će reći da bi zauzeli prvi saf vrijednost prvog safa i šteta je, velika šteta i ovdje moramo napomenuti jedno pravilo a to je da je vjerom propisano da čovjek daje prednost drugom u svemu što je dunjalučko Znači da se plaho ne lakta oko dunjaluka. Ali u vjeri je propisano da ne da prednost nikom, ako može da ugrabi kakav fadilet, ne ga ugrabi. Znači, ako čovjek dođe do prvog safa, iskoristi tu priliku i ne pušta je drugog, nego uzmi taj prvi saf, uzmi tu nagradu i nemoj se dvomit nimalo. Nažalost, profesore, često možemo vidjeti i mane kada e, određena, hajde da kažemo, politička faca u današnje vakto dođe da mu se ustupa mjesto u prvim safovima. Pa to sad ovaj, e, teško da bi... <laughs> E, komentari su zavisi od situacije. Znači, ako su ti ljudi došli sa... U principu, to je princip. Znači, nema davanja prednosti nikome u prvom safu. Međutim, ako su ljudi došli sa, od, zbog određene svečanosti, zbog određenog da, mjesta, znači treba im ustupiti mjesto zato što su to ljudi koji dolaze i zna se gdje je njihovo mjesto. Međutim, već je malo ružno ako neko tu klanja kao redovni džematlija, a na nekom položaju, pa se njemu mora kao čuvat mjesto. Nek dođe na vrijeme, nek se trudi i e, onda nije problem. Još jedna stvar, samo profesore, oko popunjavanja safova. Dakle, često ćemo vidjeti u našim džamijama da ljudi ispred njega je prazno mjesto, on zove nekoga tamo s kraja safa da dođe popuniti mjesto. Šteta, nije svjesna šta gubi. Nije svjesna šta gubi. U nekim predanjima kada govore o donošenju salavata od strane Allaha Čelešanu i Meleka na klanjače spominje se da svaki saf prije tebe je vredniji. Znači, ne samo prvi, nego svaki koji je prije tebe da i on ulazi u, tu, tu, u taj veliki fadilet, zato prazna mjesta, pa čak šta više, ima uleme kao što imam Buhari, koji u svom sahihu jasno e, i nedvosmisleno govori da je popuniti sav ispred tebe vađib obaveza. Oh, oh, oh, oh, oh. سبع الدنيا أريد أعيش لو لحظة بلا هم يا أبي تتحقق أحلامي وعمري هناك قدامي وأشوف